Երբ խոսում է պատմությունը, անատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Քյուրաթաղ գյուղը գտնվում է Հադրութի շրջանում, նախկին Դիզակ գավառում, Արևասարի արևելահայաց լանջի ստորոտում։ Գյուղի արևմտյան հատվածը անտառածածկ է։ Վաղ միջնադարից սկսած Արևասարի շրջակայքում գյուղը մի քանի անգամ տեղից տեղ է տեղափոխվել։ 16-րդ դարում այդ գյուղերի բնակիչները վերջնականապես հաստատվել են ներկայիս Քյուրաթաղի տարածքում։ Տարբեր ժամանակներում գյուղն ունեցել է տարբեր անվանումներ՝ Կիրաթաղ, Հիխքիրաթաղ, Ցարական Ռուսաստանը այսօր Կովկասում, այդ թվում Արցախում ազգային հեներան ստեղծելու նպատակով 19-րդ դարի 30-ական թվականներին դուխաբորների եւ մոլոկանների հազարավոր ընտանիքներ է բնակեցրել տարածաշրջանում։ 19-րդ դարի վերջերին Քյուրաթաղում կար 26 ծուխ, 226 ընտանիք։ 1987 թվականին 93 տուն, 248 բնակիչ, 2018 թվականին 69 տուն, 316 բնակիչ։ Գյուղում եւ նրա շրջակայքում պահպանվել են պատմամշակութային նշանակության հուշարձաններ։ Վանեսա Բերթը 10-ից 14-րդ դարեր միջնադարյան գյուղատեղի եւ գերեզմանոց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ըստ եկեղեցու մուտքի բարավորի վրա շինարական արձանագրության Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1683 թվականին։ Եկեղեցին երանավ բազիլիկ է, որի սլաքաձև թաղերը պահում են մեկ զույգսյուների վրա հենված թաղագիր կամարները։ Կիսաշրջանի եզրագծով խորանի երկու կողմերում արկա է մեկական ավանդատուն։ Լուսավորությունը ստանում է 7 լուսամուտներից։ Շքամուտքը բացված է հարավային ճակատից։ Այն առանձնանում է իր նուրբ զարդահյուսերով։ Եկեղեցու պատերին ագուցված են հիմնականում եկեղեցու կառուցման ժամանակ կերտված արձանագիր խաչականդակներ։ 2012 թվականին եկեղեցին վերանորոգվել էր։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո ամբողջ հադրութի շրջանը օկուպացվել է։